Slavă îți cântă în coruri cerule, Doamne, căci mare e și sfânt. Cinste ți-aduc toți sfinții în ceri, într-un veșnic.